Marietta Morosina Priuli, ancau conata kiel Marieta Prioli, estis itala componistino nascita in Venezio en la novela cae tradizia familio Morosina. Si et sinigis al membro de la familio Priuli, probable Giovanni, cae si farigis ano de tiu ci el starac aristocrata familio de la Venezia que en iris la Venecian novelaron comence de la y arcento. Marieta Morosina Priuli, probable Pos sia farigis componistino cae musicistino al acervo de la Habsburga cortego. En quin, Priuli publicigis en Venecio collecton da vergoi dedicitai alla imperistrino Vidvino de Hasburgo, Eleanor Magdalena de Neuburg. La tria cae zino de Leopoldo la Unua, quiu javes la reputacion esti uno alla plei clerai cae virtai virinoi de sia tempo. La collecto da vergoi de Priuli, dedicita al imperistrino, estis instrumenta musico titolita Baletoi cae fluoi. Baleti e correnti. Gi inclusivis hoc correnti cae quin aroin da pezzoi por tricordai instrumentoi, du violonoi, violoncello cae continua claritzeno. La violoncello en la Venezio de la decsepa iarcento havis du grandezoin, uno quiu estis suffice pli granda ol la nuna violoncello. Gi cutime ludis la pli constanta in basa in linioin de la polifonia musico. Dum la violoncino, quiu estis pli malgranda, ludis la rapidan cae virtuosan solistan musicon. La baleto e corrento de Marieta Morosina Priuli, estas tauga por chi tiu el grande instrumento, chargien havas acrobatan acrobata fluon. fluon. tiu y de Priuli estas conata y prosia vigla ritmo formado. bunta formado. verco y de Marieta Priuli staras staras pro tio, che ili estis la excepto rilate l'instrumenta musico publicigita de virinoi en tiu ci periodo en Italio. Nur si, cun sia valetoi cae fluoi, cae la fecunda multigenra componistino Isabella Leonarda, con sonate da chiesa, sia opus dexes, productis cae eldonis instrumenta in componajoin. Ambau publicigis ununuran collecton en citiu campo. Sed tiel, la verco de la monagino Isabella Leonarda, kiel tiu de la venezia novelino Marietta Priuli, montras sian granda inqualitoin cae originaletsoin en pasia interpreto. La musicologo Gregory Barnett en el libro Bolognese Instrumental Music 1670-1710, Publicita en 2016, mencias Marietan Priulin, inter la que vi contribuis a la Crescanta influo de la instrumenta musico, que dum la e galillos en gravezzo a la vocha musico. La instrumenta musico passis de este nura acompano de la aristocrata y distrae en la salono y de la novelaro, a la creado de la aristocrata dentezo de la malfrua de